بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعد أزواجه عديسا فلما نبأت به وأزاره الله عليه عرف بعده وأرد عن بعده فلما نبأها به قالت ما نعم، قالت من أنبأك هذا قال قال نبعني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائعات سيبات وابكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس والحجارة عليها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 जेके बानियूं हुयूं उहे हलाल हुयूं त हिन हिसाब सां मारिया कब्थी हलाल हुई या ॿी का ॻाल्हि खीर माखी मखण हनी शहद छा चइबो आहे उहे हलाल आहिनि उन्हनि खे हराम करणु कंहिं ॻाल्हि जे करे जेको आहे सो सही न आहे हिन करे अलाह ताला रसूल पाक सलाहु खे पंहिंजो तमहीद कई आहे छा चइबो आहे त वॉर्निंग ॾेखारी ॾिखे छा चाला हुन खे शइ खे हराम थो करी जेका हलाल कई अलाह ताला तुंहिंजे लाइ तब त ई मारादात अज़वाजी पंहिंजी ज़ालुनि जी खे ख़ुशि करण जे लाइ पंहिंजे हुन खे राज़ी करण जे लाइ ऐं तुंहिंजी ज़ालु चयो हा हिन में फलाणी खुशबू थी अचे फलाणी पू थी अचे हा हुननि तानो ॾिनो आहे या छा ॾिनो आहे त हीअ तूं फलाणी वटि छा वधीक वेठे जो मखी माखी शहद पीती शहद जो शहद जो शरबत पीतो वरी फलाणी तो मां दपु थी अचे या फलाणी थी अचे मां उन्हनि खे राज़ी करण जे लाइ त चयो त ठीकु आहे ऐं कोन पीअंदुसि हाणे आरामु आहे मूं ते हाणे इहा ॻाल्हि ठहे कोन थी अलाह ताला रसूल पाक सलाह खे मतिलबु शरीयत जेका आहे सही सिधी आहे उनमें हलाल हलाल खे हरामु करण जो हुकुम नबी पा खे बि न आहे मतिलबु त कंहिंखे बि न आहे अलाह ताला जंहिं शइ खे हलाल कयो आहे उहा हलाल आहे जंहिंखे शइ खे हराम कयो आहे असांजो हरामु आहे त तूं विच में गोड़ गबोड़ न करून नथा मूं जेको हुकुम कयो अलाह ताला जेको मूं हुकुम कयो आहे उहो इन करे तुंहिंजो हुकुम त न हलंदो पर मुखालफ़त न कंदे पोइ कमु ख़राबु पाणे ते मतिल थी वई हली नदीला पंहिंजे घर में फैमिली मंझि माण्हू कुझु करे थोरो अल्ला ताला बख़्शण वारो आहे अलाह ताला आराम करण वारो आहे हिन करे इहा ॻाल्हि तोखे बख़्श करियूं था मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि पर तंबी आहे जेके चइबो आहे सिंधी में अरबी में तंबी मुनब त हाणे उहा ॻाल्हि आहे अलाह ताला बख़्शण वारो आहे ग़फ़ूर अलाह ताला कसम खणण जो जेको आहे फर्ज़ु कयो आहे कसम पूरा कजे कसम खणी त मां कोन कंदुसि त हाणे पूरो कर त पूरो करण पियो कफ़ारो ॾे मतिलबु त हाणे जेको कसम खयों त हुनजो कफ़ारो ॾियणो तोते फर्ज़ु आहे कदुफ़र्ख़ुम तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे त हिलत ऐमान कमु पंहिंजे कसमनि खे कसम ऐमान माना कसम कसमनि खे कसम खणो हीअं कोन कंदुसि आऊं बसि हाणे कसम थो खणा यार चाला थो कसम खणी पोइ जे कसम कयो थी त हाणे पंहिंजो हुनखे पूरो करणु करण ते फ़र्ज़ु आहे पूरो करण जे लाइ कफ़ारो ॾे अलाए जेको बि ॾियणो हुजे मौलाकुम अलीम अल हकीम अलाह तुंहिंजो दोस्त आहे तुंहिंजो मौला आहे तुंहिंजो मददगारु आहे ऐं हामी आहे ऐं साईं बेरवाल साहिबु लिखियो आहे हामी आहे मौलाखुम वहवल अलीम अल हकीम ऐं उहो ॼाणंदड़ आहे ऐं हिकमत वारो आहे यानी सभु ॻाल्हि जेका थिए थी सभु हिकमत खां ख़ाली न आहे त आदम अल इस्लाम जो हुन फ्रूट खाइण जो छा जेको हुयो वण जे वेझो वञणु जेको आहे सो हिकमत खां ख़ाली अलाह ताला मशियत हुई आहे त हीअ बि जेके तूं कमु जे घर में ॻाल्हियूं थियनि थियूं उहे मशीत खां ख़ाली न आहिनि अलाह ताला जा हुकुम उन अहकाम इन मज़ा अचनि था ऐं पंहिंजो सॼी उमत मोहम्मद सलाहु जी खे क़यामत ताईं इहे इन्हनि अहकामात ते हलणो आहे इन करे उहे ॻाल्हियूं सादर थियनि थियूं उहे ॻाल्हियूं थियनि थियूं इहो हिकमत खां ख़ाली न आहे अलाह ताला जे इज़न खां ख़ाली न आहे अलाह ताला जे अमर खां ख़ाली न आहे ॻाल्हि ॿाहिरि न आहे इन अलाह ताला बख़्शण वारो बि आहे जानदार बि आहे हिकमत वारो बि आहे अज असर हाणे इशारो आहे कंहिं हिकिड़े वाक़िए ॾांहुं जेको रसूल पाकम जे घर में थी भई असरनि नबी इलाहाबाद अज़वाज ई अजसनि का ॻाल्हि लिखाई हज़ूर पाक पाकल पंहिंजे कनि घर वारनि खां मतिलबु त पंहिंजी हज़रत आयशा खां लिकायूं या छा कयूं फलाणी ॻाल्हि त जेका बि ॻाल्हि आहे हाणे माखी जी ॻाल्हि हुई या हज़रत मारिया आ जी ॻाल्हि हुई रज़ी अलाह अला ऐं महातुल सभु महातुल मोमिनी न मोबिनी नालाको बानी आहे पर चओ हुन मञा औलाद आहे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम ॿारड़ो जेको नंढो वरी वफ़ात करे वियो हलियो उन करे घर वारी थी हाणे पोइ असरन नबी इलाहाबाद अज़वाज ई हादीस आहे का ॻाल्हि पंहिंजो लिकाई कंहिं खां ॿियनि खे ॿुधाई कंहिं कंहिंखे ॿुधाई कंहिंखे कोन ॿुधाई फलमा नबात बि अज़ हरहू अलाहो अलाई पोइ जॾहिं उन माई यानी हज़ हफ़्साह रज़ी अलाह ताला अन जेका हज़रत उमर रज़ी अलाह ताल जी नियाणी आहे हज़रत पाक सलाहु जी घरवारी आहे उनखे ॿुधायईं उन वरी हज़रत आशा जे कन में उहा पुख कई करे छॾी ॿुधाए छॾियईं चईं हीअ ॻाल्हि हीअं थी आहे चए अच्छा हीअं थी आहे पाण उहा कुझु हिसो ॻाल्हि जो ॿुधाईं कुझु हिसो कोन ॿुधाईं हाणे या त वरी उन ॻाल्हि कई तव्हां हीअ ॻाल्हि कई आहे हीअ ॻाल्हि कई आहे हाणे जेका बि थी आहे पोइ तोखे कंहिं ॿुधायो रसूल पाक सा चयो मूंखे अलाह ताला ॿुधायो कुझु उन मां मोड़ियई कुझु खां यानी का ॻाल्हि थोरी हिसो हुनखे ॿुधाईं को कोन ॿुधाई फल मां नबा हा बि पोइ जंहिं उहा ॻाल्हि रसूल पाक साह तोखे कंहिं ॿुली आहे जेको आहे ख़बीर आहे ख़बर रखंदड़ आहे यानी अल्ला ताला मूंखे ॿुधायो आहे जिबराही सलाम मूंखे ॿुधायो मतिलबु त आंदी आहे ख़बर अलाह ताला वठां हाणे मतिलबु त अहिड़ो को मसालो थी वियो हलियो आहे इहे सभई ॻाल्हियूं सूरतूं आहिनि हिक ॿिए सां मिलनि थियूं ऐं रसूल पाक पाकमे घर सां वास्तो रखनि थियूं इहे तमामु नाज़ुक ॻाल्हियूं आहिनि पोइ हुन में वधीक देख करण जी ज़रूरत कोन्हे अलाह मुसल हाणे सूरत नूर ऐं सूरत अहज़ाब ऐं सूरत जी तहरीम जेका आहे तमामु हिक ॿिए सां वास्तो आहे हिन जो घर में बीबियुनि पाखियुनि जे ॻाल्हियुनि सां वास्तो आहे हिन जो इन ततूबा खे चए हज़रत हफसा ॿिन्ही जे नाले जेकॾहिं तौबा कंदियूं तुलूबु आहे त तव्हांजा कल्ब जेके आहिनि वेझा आहिनि पंहिंजे तौबा ॾांहुं तौबा ॾांहुं लाड़ा लाड़ो कनि था त तव्हांजा कल्ब तव्हांजी दिलियूं लाड़ो कनि थियूं जेकॾहिं तव्हां कंदियूं त इहो तव्हांजे लाइ भलो आहे हा इहा ॻाल्हि साॻी जेका हुई सूरत नूर में सूरत हिन में अहज़ाब में आहे उहा इंतज़ार आहे जेकॾहिं तव्हां रिबेलियस थींदियूं रसूल पाक जे ख़िलाफ़ु मतिलबु तपाए ॾींदियूं भई हीअं छो हीअं छो हीअं छो हीअं छो हीअं छो मसाला पैदा कंदियूं पोइ पोइ अलाह मोहम्मद उहा इंतज़ार आहे हुन ते रहार हुन ते पंद्रहो रुपियो बग़ावत करे बीह रहंदियूं मोला हो पोइ अल्ला ताला अलाह ताला हुनजो मोहला आहे हुनजो जुबेल हुनजो साथी आहे कोन्हे कोई साल मोमिन जेके सां हज़रत जिब अलाह ताला आहे हुन सां गॾु जिबरईल आहे गॾु साल मोहम्मद उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भई हुन सां आहिनि त ई भई जहिड़ो लॻायो अलाह तीअं जहिड़ो कंदियूं पोइ जहिड़े में खटंदो केरु जंहिं सां अलाह हूंदो उहो खटंदो जंहिं सां रसूल हूंदो हुन सां आहे जिबरल हूंदो हुन सां खटंदो जंहिं साल मोहमिन हूंदा हज़रत अबू बकर हूंदो हज़रत उमर हूंदो उहे खटंदियूं खटंदा की कटंदो की तंबी आहे जहिड़ो लॻाए न वियो घर में भई हाणे इन मतिलबु इहो मसइलो अहिड़ो थियो जो यका उणटीह ॾींहं रसूल पाक सां कंहिं घर वारी वटि कोन वियो पाण सभिनी खे चयां बसि कसम थो खणा कोन महीनो थी हलियो आशा पंहिंजे सभु को पंहिंजे पंहिंजे लेखे वेठो घणे आहे त कॾहिं <laughs> वक़्तु थींदो हुयो पूरा न हुआ त पोइ उणटीह ॾींहं थी विया पोइ उणटीह ॾींहं रसूल पाक साह सां रोज़ू कयो हलत आयशा वरी पोइ तेज़ हुई नंढी हुई त पंहिंजो चईं वञा त उणटीह ॾींहं थिया आहिनि महीनो पूरो ई कोन्ह थियो आहे रसूल पाक साह फरमायो त उणटीह ॾींहं बि थींदा आहिनि टीह ॾींहं बि थींदा आहिनि हाणे हिते हिंदी जो हिकिड़ो दोहो आहे चई त चा चए त मूं चई त तू कयो दो दिन भयो में जानू बरस पचासि चए ॿ ॾींहं थिया आहिनि त महबूब वियो आहे हलियो त आउं जीअं सम्झां थी त मुंहिंजो पंज पंजाह वरे थी विया आहिनि हलिया भोली पुछे पंडित दिन में किथने मास भोली थी पुछे पंडित खां त ॾींहं में जे घणा महीना थींदा आहिनि हाणे मतिलबु त मोहबत सम्झो इश्क आहे मतिलबु त हिकिड़ो रस्तो आहे पोइ महबूब सां मिलण जो ख़्यालु बि आहे मतिलबु पर हाणे पंहिंजो दिलि मंझि बि आहे त भई आऊं पंहिंजो रखां पंहिंजो गैरत पंहिंजी इज़त पंहिंजी हमियत पंहिंजी ॻाल्हि ही हू त हाणे सभु को पंहिंजे लेखे त हू उणटीह ॾींहं खां पोइ रुज़ू कयो वरी अॻियां खां आयो सुवालु त अञा त रुजू कीअं पर अलाह ताला महिरबानी कई आहे जो रसूल रुजू थियो आहे हिन जो जेकॾहिं तलाक ॾेई छॾियो तव्हांखे त हाणे ख़तरो आहे तमामु डेंजर ॻाल्हि लॻी पई आहे अलाह हाणे छा कबो तव्हां ख़ुशि थियो बहरहाल भई सभई पंहिंजे पंहिंजे मोकिल सूरत अज़ाब में आहे त ख़ुशि थींदियूं ऐं हीअं थींदियूं हीअं थींदियूं तूं जेके खणे थो आहे हुन में ॻाल्हि आहे त उहो ख़ुशि थींदी हिते हेॾी वॾी ॻाल्हि थी हली सभई माण्हू हैरान परेशान सॼी उमत मोहम्मद सलाहु सभई असाब सगोरा सभई परेशान हज़रत उमिरि उतां भॼंदो आहियो कंहिं ॿुधायो हुनखे जीअं जी क़ौम हमिलो कयो आहे त कोन्हे हीअ त मुंहिंजे खां घणी ॻाल्हि आहे भले कहिड़ी ॻाल्हि आहे चिते रसूल पाक अलाए छा छा थियो आहे कलाकु ॾेई छॾी आहे अलाए छा थियो आहे ख़बर न आहे त हाणे वञ पुछो आई पोइ रसूल हज़रत उमिरि सबी अला ताला न आयो आहे पोइ वरी पिछा गाछा करे ई करे उहो करे मुस्करायो मुस्करायो अला तमामु गंभीर ॻाल्हि आहे अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे इहो जंहिंखे हल्को करे वठजे हाणे फरमाए थो फ़क़ति सगत खुलू बुख मां त हाणे दिलियूं लड़ियल आहिनि पंहिंजो जेकॾहिं चाहींदियूं पोइ हाणे इन ते हज़रत अब्दुला बिन छा चइबो आहे अब्बास रज़ी अलाह चए मूं पुछियो पोइ नेठि हज़रत उमिरि रज़ी अलाह तमामु जॾहिं हज़रत उमिरि जी ख़िलाफ़त हुई हुन वक़्तु पोइ फलाणे हज़तां मोटियासीं पोइ फलाणे हंधि वियो पोइ मूं हथु धोआरिया पोइ मूं पुछियोमांसि इहे ॻाल्हियूं कंहिंजे मुतलिक़ आहिनि तोखे ख़बर कोन्हे या हज़रत हफ्साही संस दीन नियाणी ऐं हज़रत आयश जी ॻाल्हि आहे तोखे ख़बर कोन्हे पोइ सॼी किसो करे ॿुधाए तमामु वरी अदी सोणी सां दीस आहे तमामु सुठी आहे मतिलबु इंसान जे कल्ब खे छा नरम करण वारी ॻाल्हि आहे त हीअं ॻाल्हि थी हीअं ॻाल्हि थी हीअं ॻाल्हि सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई हुनखे उहा आदि तमामु आम आदि आहे बहराल अलाह ताला जी फ़र्क़ु चए थो हुनजो अलाह ताला हामी आहे हुनजो मौला आहे हुनजो जिब्रैल हुनजो हामी आहे सा साॼियल बि हुन सां गॾु आहिनि तहिड़ो लाहे वेठियूं आहियो छा कबो भले मलाइक ज़ालिकर मलाइक ॿिया जेके आहिनि से बि हुन सां पुठि में आहिनि जेकॾहिं चाहे मतिलबु तव्हांखे तलाक ॾेई छॾे मतिलबु तलाक थी कान्हे मतिलबु त कोन्हे पर मतिलबु घर में ॾिसो अहिड़ो मामिलो को थियो आहे जंहिंजे करे पोइ माण्हू हिकु ॿिए सां रुसंदा रुसबो इन करे त परचाए को परचाइण जेकॾहिं को परचाईंदो कोन त रुसंदो छा माण्हू परचाइण वारो हूंदो त भई अहिड़ो आसरो हूंदो त भई मूंखे परचाइबो तॾहिं रुसबो त हज़रत आयशा रज़ी अलाह हज़रत हफ़्सा उहे पंहिंजे मोर मोहरतियूं वेठियूं आहिनि हज़रत मोहम्मद सलाह पंहिंजे मोर मोहरतो वेठो आहे त अलाह अलद केरु परचाए हाणे अलाह ताला परचाईंदो हाणे किथां ॻाल्हि थींदी त जंहिं अलाह ताला ई ॻाल्हि आई आहे त हाणे छा थो चए अरसा अबू इन तला कोन ईअं थी सघे थो त हुनजो रब जेको आहे तव्हांखे तलाक ॾियारे छॾे ऐं उन जे बदिरां हुनखे ॿियूं ॾियारियूं ॾिए जेके ख़ैरु मिनखुन तव्हां ॿिन्ही खां सुठियूं हुजनि भलियूं हुजनि जेके मुस्लिमातिन हुजनि मोमिनातिन हुजनि मोमिनात मोमिन हुजनि काने तातिन हुजनि निमाज़ पढ़ंदड़ हुजनि ताए बातिन हुजनि तौबा कंदड़ हुजनि आबिदआ हुजनि इबादत कंदड़ हुजनि बानप वारियूं हुजनि साहे हातिन हुजनि रोज़ार कंदड़ हुजनि सयब आतिन हुजनि अबकार आहे जेके रंधिड़ हुजनि या जंहिंजा मुड़ुस गुज़ारे विया आहिनि जेके मायूं रसूल पाक सलाहु सम्झियूं हज़रत आइश रज़ी अलाह ताला सवाइ बाक़ी ॿियूं सभई या रंड़ हुयूं या मुतला हज़रत ज़ैन जाइश रदी अलाहो वञो या अबकार हुजनि मतिलबु त कुंवारियूं हुजनि अलाह ताला हुननि खे ॾेई सघे थो तई <laughs> पंहिंजो थोरो सबर्क करियो ऐं पंहिंजो ज़ाहिर छा चइबो आहे बग़ावत करे न वियो हाणे इहा ॻाल्हि इहा ई हलंदी न वञो हाणे त इहा ॻाल्हि रसूल पाक सलाह जी हिते थी वरी हाणे आख़िर में वरी ईंदी मिसाल जेको आहे त हज़रत लूत अल जे घरवारी हज़रत नूह अल जे घरवारी जो जेके घरवारियूं हुयूं न जूं पर उहे काफ़र हुयूं मतिलबु त पर हाणे ईअं कोन्हे त मतिलबु हिन ॻाल्हि सां वरी जेके ॿिया माण्हू आहिनि से वरी चवंदा जीअं हू काफ़र हुयूं थियूं ही ॿई काफ़र लाहौल वला ही हिननि खे ॼणु हिकिड़ो तंबी आहे त तव्हां ईअं न थियो जीअं हू थियूं वरी त रसूल पाक सलाह जूं वेझियूं हुयूं ऐं महिटणियूं बि हुयूं ऐं ईमान वारियूं बि हुयूं पहिरीं जेको सूरत अज़ाब में आहे त हिननि खे चओ त जेकॾहिं दुनिया तव्हांखे खपे <coughs> तव्हांखे दुनिया ॾियां ऐं तव्हांखे रुख़्सत कयां त मतिलबु तलाक ॾियां तव्हां वञो हलूं या या या तव्हांखे रसूल खपे अलाह जो अलाह खपे ऐं रसूल खपे ऐं जनत खपे त पोइ तई मूंसां रहो जंहिं बि हाल में आऊं आहियां तड़े में मूंखां तकादा न करियो त असांखे हेतिरो माल ॾिए हेतिरो मिल्कियत ॾिए असांखे हीअ ॻाल्हि ॾे हू ॻाल्हि ॾे असांखे हीअ खपे असांखे हू खपे इहे नाज़ न ख़राबु मूंसां न करियो इन करे जो ऐं पंहिंजो होटल त हिकु रसूल पाक आहे उहो ॿियनि खे बि ॾींदो मां जेकॾहिं किथां को अचे थो का ॻाल्हि हेॾां होॾां खां हस्त थी अचे ॿियनि ग़रीबनि गुरबान खे पंहिंजे भरींदो वेंदो पंहिंजो <laughs> पोइ पुछे पहिरियों हज़त आहे शइ अलाह तोखे हीअ आहे हीअ अलाह ताला जो हुकुम आहे ऐं हाणे तूं पंहिंजो पंहिंजे माइटनि माउ खां पीउ खां पुछी ऐं पोइ इहो फ़ैसिलो मूंखे तकड़ि कोन्हे हिन तकड़ि न कजांइ ऐं तकड़ि पोइ त आशर अला ताला ॾिसो हुनजो अख़लाक हुनजी किरदारु हुनजी ॻाल्हि वॾी आहे हुन चए त चवंदा आऊं हिन ॻाल्हि में पुछण जी मूंखे का ज़रूरत कोन्हे मुंहिंजे माउ पीउ खां हा मूंखे अलाह खपे हुनजो रसूल खपे मूंखे जनत खपे मूंखे दुनियादारी जी ॻाल्हि न खपे अलाह सही पोइ वरी हुन खां बसि बीठे ई पेर उहे मतिलबु ईअं कोन पुछणा वञा अमा खां पुछां अबा खां पुछां न चई मूंखे हुननि खां पुछण जी ज़रूरत न आहे मूंखे अलाह खपे हुनजो रसूल खपे मूंखे जनत खपे मूंखे ॿियो कुझु न खपे पोइ हल ॿियो ॿियनि खां पुछियईं सभिनी खां जेके हुन वक़्तु नव हुयूं नवनि खां पुछियईं पंहिंजो तव्हां हीउ हुकुम आयो आहे क़ुर शरीफ़ में सूरत अज़ाब जी जेका हिन वटि आयो आहे ऐं हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे जे असांखे अलाह खपे हुनजो रसूल खपे छो जो वॾो शर्फ़ आहे वरी ॻाल्हि ईअं कोन मतिलबु त हाणे असीं बि सम्झूं भई हिकिड़ी ज़ालूं हुयूं हिकिड़े माण्हू जूं हुयूं माण्हू जूं की रसूल हो नबी हो अलाह सलाम अलाह ताला जो ऐं हुनखे बि ख़बर हुई अहसासु हुओ सभिनी खे जेके घर में हुयूं त रसूल पाकशा जिन खे रखियो पंहिंजे घर में उहे ख़ासि औरतूं हुयूं शर्फ़ वारियूं हुयूं वॾी इज़त वारियूं वॾी ॻाल्हि हुई हुननि जी हुनजी वॾी सम्झ पई सम्झि वई कंदियूं त असांखे ॾियो असां वटि बचे हीअं थिए हूअं थिए कयूं पर पोइ हेॾी सख़्तु बि अची वई चयो असांखे कुझु कोन खपे बसि असांखे अलाह खपे हुनजो रसूल खपे असांखे जिनत खपे असांखे ॿी का ॻाल्हि कोन खपे असां हथु खयोसीं सभिनी ॻाल्हि अलाह अलाही हाणे हिकिड़ो मिसाल आहे जेके असां वटि जेके बुज़ुर्ग आहिनि जेके वॾा गुज़री विया हलिया हुनजे घरनि में साईं रोज़ेदानी आहे की हुनजो जेके अखलाक वारा हुआ हुनजा पोयां जेके साईं पंहिंजा या मखदूम मोहान या जेके बि वॾा वॾा वीचारा हुआ त उनमें गुरबत हूंदी ई आहे हमेशह पोइ जॾहिं पैसो ॾोकड़ इहो अचे थो त पोइ त वरी ॻाल्हियूं ॿियूं थी थी वञनि थियूं पर पोइ जेका शुरूअ में जेका आहे त राति जो खाइण जे लाइ कुझु कोन्हे सॼी फैमिली पुछो आहे को खाइण प्रॉब्लम की आहे कुझु कोन को पोइ हाणे मोकिले का ॻाल्हि थिए पोइ अहिड़ी मतिलबु त गुरबत ऐं आसूदगी न हुई मतिलबु अहिड़ी क़िस्म जी पोइ आसूदगी थिए थी त पोइ वरी माण्हू फिरी था वञनि हाणे जीअं पोइ इस्लाम जो आयो न पसो ॾोकड़ माण्हू वटि बादशाह थी वई हली मलूकियत थी वई हली माल थी विया हलिया माड़ियूं थी वियूं हलियूं कुबा ॾिजी विया हलिया ताजमहल अॼु जी विया हलिया हाणे ताजमहल छा चइबो आहे मोती महल थी विया या शीश महल थी अहिड़ी ॿी सां माण्हू था बुख मरनि पिया तव्हांजे मुल्क मंझि माण्हू वीचारा उन्हनि खे ज़ोर मस्तु करे खां सभु पैसा ॾोकर फुरे उहे जेके फसल कनि पोखूं कनि हीअ कनि हू कनि उहे वीचारा बुख मरनि उहे जाहिल उहे सभु अणपढ़ियल ऐं ताजमहल वेठा ठहनि साईं शीश महल वेठा ठहनि साईं पंहिंजा मोती महल वेठा ठहनि साईं हीअ वेठा ठहनि किला वेठा ठहनि हीअ था ठहनि अहिड़ी ॿीन सां त हाणे पोइ मतिलबु इहा वॾी थी थी वञे हली माण्हुनि मज़ ॻाल्हि आयो ज़ीन आमन हाणे ते बि वरी ॻाल्हि ॿिए तरफ़ थिए थी याज़ीन आमन कुम अली ईमान वारो पंहिंजे पाण खे बचायो पंहिंजे नफ़्स खे ऐं पंहिंजे घर वारनि खे अहली कुम अहल ऐं तव्हांजो ज़ालूं तव्हांजा ॿार तव्हांजो औलाद अहली कुम हिते अहल अहल बैत अहली कुम त उहा ॻाल्हि नारनि उन बाह खां बचायो वक़ूद हनासु वल हिज़ार जंहिंजो जेको छा चइबो आहे ॿारनि जेको आहे सो माण्हू ऐं पथर आहिनि पथर ऐं माण्हू पथरनि खे सख़्तु जहिड़ी सख़्तु थी आहे उहा बि हुन में ॿरी वञनि हलिया ऐं पंहिंजो माण्हू बि हुन में ॿरी वञनि हलिया अलेहा मलाइकतुनि गिलाज़ुनि शिदादुनि उन ते बीठल आहिनि जेके मलाइक से तमामु सख़्तु क़िस्म जा मलक आहिनि उहे हुनखे परवाह कोन्हे केरु केरु आहे केरु केरु न आहे पंहिंजो उन्हनि खे तमामु बेपरवाह आहिनि शौक़ु आहिनि ॾाढा ॾा ॾा ॾाढो ॾाढ वारा आहिनि शदीद गिलाज़ुनि शिदादुनि ला या सून अलाह मां अमर हुउमि अलाह ताला जेको हुननि खे अमर कंदो हुननि खे ॾिसो भई कोन्ह आहे हीअं कोन्ह चवंदा हुआ हाणे अलाह त असांखे चयो आहे त हीअं कजो पर हिन फलाणी खे छॾे थो ॾियां अलाह मुसल अलाह ताला पंहिंजी वक़त जेको अलाह ताला जो हुकुमु हूंदो उहे हू कंदा हुननि खे पंहिंजो रहम कोन्हे को उन्हनि खे पंहिंजी फीलिंग कोन्हे की पंहिंजो छा चइबो आहे पंहिंजो इरादे जो हुकुमु कोन्हे त आऊं मुंहिंजो इरादो इहा आहे अलाह जो इरादो उहो हुजे भले ईअं कोन्हे हू उहो कंदा जेको अलाह ताला हुनखे हुकुम ॾींदो मां अमर अमरून मां इहो अमर हुन ईअं कंदा फ़रिश्ता जीअं अलाह ताला हुननि खे हुकुम कंदो हा उन खां पोइ फरमाए थो हिते पहिरीं आयत सॼे क़ुर में हीअ आयत आहे जंहिं जंहिंमें काफ़रनि खे डायरेक्ट मुखातिब अलाह ताला कयो आहे ॿिए किथे के सूरत कोन्हे कुल या आयू हल काफ़रुनि अलाह ताला नबी खे थो चए त कुल या आयू हल काफ़रुनि चओ ए काफ़रओ पर हिते अलाह ताला पाण ख़िताबु थो करे काफ़रनि खे हिन आयत में मज़ सती आयत आहे सूरत तहरीम जी या हलजी हिन कफ़रू ए उहे जेके कुफ़र करण वारा आहियो काफ़रओ या हलंदी इन कफ़रू ला तज़ क़यामत जे ॾींहुं ईअं थींदो हिते न हिते अलाह ताला मुखातिबु नथो करे क़यामत जे ॾींहुं हुनखे मुखातिबु थी चवंदो त हाणे अॼु बहाना न करियो क़यामत थी वई आहे हाणे तव्हांखे जेको करिणो हो तव्हां कयो हाणे मूंखे जेको करिणो आहे सो आउं थो करियां हाणे पेर झलियो लाचा तज़ुर यूं हाणे अज़ुर बहाना मूं वटि तव्हांजा हलंदा कोन का जेके बि कंदव मूं वटि बेकार आहिनि हिन मां अचिजो न माखु तुम था मलूं तव्हांखे उहो ॾिनो वेंदो पंहिंजो जज़ा जेका जंहिंजा अमल कया हुआ